Ստեփանագերտում հանդիսավորությամբ նշվել է Բերքի տոնը։ Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է աշնանացանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն աշխատանքային այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում այսօր նշվում է քիմիական զորքերի կազմավորման օրը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլում վաղը կկայանա Հայաստանի եւ Լեհաստանի հավաքականների հանդիպումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 50 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 430 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի ռեժիմին եւ պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքը։ Այդ մասին հաղորդել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում ներկայ է գտնվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության 25-ամյակի նվիրված Կրոսավազքի մեկնարկին, որին մասնակցում էին նաեւ Արցախի խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ եւ ողջունել են նման միջոցառումների կազմակերպումը։ Ամեն տարի հոկտեմբերի 9-ին գյուղաշխատողի օրն Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունը տոնավաճառ է կազմակերպում, որին մասնակցում են հանրապետության գրեթե բոլոր շրջանների գյուղական համայնքների հողագործները, վաճառքի հանելով տարվա գյուղատնտեսական բարիքները, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Գյուղաշխատողի օրվա տոնակատարությունն ու տոնավաճառը Արցախում ավանդական են դարձել։ Գյուղացուն հնարավորություն է ընձեռվում իրացնել ամբողջ տարվա բերքը, քաղաքաբնակներն էլ անհամբերությամբ են սպասում այդ օրվան։ Առաջին իսկ հայացքից կարելի է համոզվել, որ տարին բերքարատ է։ Գայանե Սարգսյանը վաճառում է չրեղեն, պանիր, պոպոկ, գոհե առևտրից։ Ամեն ինչ, գինիա, օղիա, հյունա, փախլավա Տոնավաճառն այս տարի նախորդներից տարբերվում է Արցախյան Բերք ու Բարիքի գյուղատնտեսական մթերքների բազմազանությամբ մասնակիցների թվականակով։ Նախորդ տարվա 430-ի փոխարեն այս տարի տոնավաճառին մասնակցում են 600-ից ավելի մենատնտեսներ։ Մարտունու շրջանի գյուղատնտես Սերժ Գևորգյանի խոսքով Սկզբից գները բաց արարել է։ Հասկամասկամաս քիչն։ Լոբին 1800, նոմաչելի է։ Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի բնորոշմամբ Բերքի տոնավաճառն առհասարակ տոնախմբություն է եւ ոչ միայն գյուղացու համար հնարավորություն է տարվա իր կուտակածը վաճառելու։ Իրոք տոն է մեր համար, մեր շրջանի համար սա մեծ տոն է, Բերկի տոնը ուրախություն, երբ կարողանում ես ոչ միայն ապրանք արել, այլև ցույց տալ բոլորին, վաճառել նաև ինչպես ընդունված է ավելի էժանգներով շուկայականից, բոլորը գիտեն դա, մեծ ուրախությամբ, մեծ պատրաստակամությամբ բերում են իրենց ունեցվածքը ներկայացնելու։ Ճիշտն ասած, մենք նախ շատ սիրում ենք այս տոնը եւ շատ լուրջ ենք պատրաստվում, մեկ օրում, երկու օրում չենք պատրաստվում, իսկապես նախապես ծրագրավորում ենք մեր անելիքները, հրավիրվում է վարչակազմի ղեկավարի մոտ խորհրդակցություն, քննարկվում անելիքները, տրվում հանձնարարականներ եւ ըստ այդմ, որպեսզի մենք կարողանանք պատշաճ ձևով ինչպես ամեն տարի ներկայանալ մեր բերքի տոնին։ Հետո որ մենք մեր տաղավարները միշտ լավն է եղել։ Դրա համար ակնկալիքները բնակիչների շատ ավելի մեծ է։ Դրա համար մենք պարտադրված ենք լավ ներկայանալու, գեղեցիկ ներկայանալու, որովհետեւ բոլորը մեզնից սպասում են լավը։ Հավելենք, որ տոնավաճառի տաղավարներով շրջայց է կատարել նաև հանրապետության նախագահ Բարձրաստիճան հայրերի ուղեկցությամբ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների մտածման պատճառով է, որ Ալիևի մոտ ամրապնդվում է ամենաթողության զգացումը։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի նախագահի արձագանքը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարի հայտարարությանը։ Իլհամ Ալիևի արձագանքը հետևանք է այն բանի, որ ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները երկար ժամանակ հանդուրժում են նրասադրիչ ռետորաբանությունն ու գործելավոճը։ Հենց համանախագահների այդ մտածման պատճառով է, որ Ալիևի մոտ ամրապնդվում է ամենաթողության զգացումը, ու Բաքուն ավելի է սաստկացնում Իրան հարգալից կեցվածքը Յակոմինսկի խմբի համանախագահ երկրների ու նրանց առաջարկությունների հանդեպ, նշել է Շավարժ Քոչարյանը։ Ադրբեջանը ստիպված է ընդունել, որ Արեմուտքը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում իրենց կողմնակիցը չէ։ Նման կարծիք է հայտնել ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, թե փակ դռների հետևում իրենց պարտադրվում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, ըստ քաղաքագետի կապված է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի հայտարարության հետ, ով ասել էր, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված է եւ այն հնարավոր չէ կարգավորել։ Քաղաքագետի խոսքով Ռուսաստանն էլ մեծ ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար, որովհետև Իսկանդերներ ցուցադրելը կատակ բան չէր, քաղաքական նշանակության ակցիա էր, որը Ադրբեջանում դարձավ իրավիճակին ռեալ գնահատականներ տալու արդի։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճի վերսկսումը Մանվել Սարգսյանի խոսքով դիվանագիտական գործողությունների վրա ազդելու Ադրբեջանի ցանկությունն է։ Թողարկումը շարունակում է մեր թղթակից Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի հաճախակի խախտումները սահմանին որոշակի լարվածություն են առաջացնում։ Իրազեկում է Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը։ Հերթադրությամբ իրավիճակը այդքան լարված չի, թեկուզ հակառակորդի կողմից հաճախակի է խախտում հրադադարի ռեժիմը, բայց այնուամենայնիվ նախորդ ամիսների համեմատ իրավիճակը բավականին հանգստացել է եւ իմ կարծիքով այս պահին նման իրավիճակում իրադրությունը կարելի է գնահատել ստաբիլ։ Սամվել Գրիգորյանը տեղեկացնում է, որ զորամասը համալրված է անհրաժեշտ զենք ու զինամթերքով, իսկ զինվորների մարտական ոգին միշտ բարձր է։ Ենթակա զորքերը իրենց խնդիրը փայլուն կերպով կատարել են։ Մանավանդ մեր անկախության սերունդը, ովքեր գրեթե բոլորը չէին պատկերացնում, որ մեր սերունդը կարող է այդպես պայքար մղել ինչպեսին մղել են մեր նախնիները, դեռ մի բան էլ ավել, բայց կապում եմ նրա հետ, որ այսօրվա մեր սերունդը կանոնավոր բանակում է ծառայում, այդ բանակում բոլոր ավանդույթները կան, բոլոր համապատասխան պայմանները ստեղծված են, ուսուցման դաստիարակության հետ կապված, քանի որ համապատասխան ուսուցում եւ դաստիարակություն ստացած զինվորը պատրաստ է իր խնդիրը կատարել ցանկացած պայմաններում։ Դա լինի ամառ թե ձմեռ, լինի գիշեր թե ցերեկ։ Այս պահի դրությամբ մենք բոլոր զինատեսակները ունենք, համալրված ենք բավականին քանակի զենք զինամթերքով, սպառազինությամբ, ռազմական տեխնիկայով եւ մեր զորքերը պատրաստ են իրենց խնդիրը ցանկացած պայմաններում իրագործելու։ Զորամասի պահպանության ողջ գոտում իրականացվում են լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ։ Այդ ամենը կնպաստի, որ հակառակորդի ցանկացած ոտնձգություն ստանա արժանի հակահարված, նշում է Սամվել Գրիգորյանը։ Նույն կարգով, ինչպես բոլոր զորամասերում, այնպես էլ մեր զորամասի ոչ տարածքում, պահպանության ոչ գոտում իրականացում են պայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ, կառույցների, դիրքերի բարելավման, կատարելագործման նպատակով։ Դա ինձ թվում է կնպաստի, որպեսզի հակառակորդի կողմից, եթե գործողությունները վերսկսվեն, մենք մեր խնդիրը կատարենք բարձր մակարդակով։ Հետախուզական վերջին տվյալներով ոչ այդպիսի կատարումներ դեռևս չկան։ Եթե լինենան, մենք պատրաստ ենք մեր խնդիրը կատարել։ Ժողովրդական աշխատանքներից զատ նաև զորքերը համալրվում են բավականին ժամանակակից տեսակի տեխնիկական միջոցներով, գիշեր թե ցերեկ անընդհատ հետախուզություն իրականացնելու, հակառակորդին դիտարկելու, մարտի դաշտը դիտարկելու համար եւ զենքերն են հրահամալրվում բավականին արդեն զորահանդեսի ժամանակ մենք բոլորս տեսանք, միջև հիմա էլ հրահամալրվում են, ըստ թվում է մենք մեր հակառակորդին կարող ենք ոչ թե միան հակահարվածալ, այլ պետք եղած դեպքում նաև նրան իդ մղալ իրենց ворչերը եւ վերականգնել մեր նախնիների կորցրածը, մեր Դաշտային Ղարաբաղը, մեր ծովիսող Հայաստանը։ Դուք լսում եք լուրջ Հադրութի շրջանում ավարտվել է կարտոֆիլի, հաճարի, արևածաղկի բերքահավաքը։ Ընթացքի մեջ է եգիպտացորենի, բանջարաբոստանային եւ հատիկաանդեղեն մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Չնայած տարվա ընթացքում արձանագրված եղանակային անբարենպաստ պայմաններին, հողօգտագործողները այնուամենայնիվ ստացել ու ստանում են առնվազն միջին բերքատվություն։ Ըստ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինության եւ հողօգտագործման վարչության բաժնի պետ Ստեփան Հակոբյանի, նույնը չես ասի խաղողայգիներ այգիների բերքատվության մասին։ Այստեղ մեծ թվով այգիներից հատկապես Արաքսի հովտում բերքահավաք չի իրականացվել։ Վարչության պետի համոզմամբ անհրաժեշտ է համապատասխան բացատրական աշխատանքներ տանել հողօգտագործողների շրջանում, խնդիր դնելով փոխել ավանդական մշակաբույսերի տեսականին, մտածել դրանց առանձին տեսակների մշակության ցանկատարածքների ընդլայնման մասին։ Համապատասխան աշխատանքներ են տարել Տումու, Մեծ Թաղերի, Տողի, Ջրակուսի, Ուխտաձորի, Քյուրաթաղի, Մարիամաձորի, Ծակուրու, Արևշատի եւ մի շարք համայնքների հողօգտագործողների հետ Եգիպտացորենի, Արևածաղկի, Հնդկացորենի, Սոյայի եւ այլ գառնանցան կուլտուրաների ցանքով զբաղվելու համար, որը հնարավորություն կտա իրականացնելու ցանքաշրջանառություն, ապահովելով երաշխավորված բերք ու արկա կոմբայներով ժամանակին իրականացնելու բերքահավաքը։ Ստեփան Հակոբյանն ասաց, որ շրջանի համայնքներում շարունակվում է աշնանացանը, արկա է համապատասխան քանակության սերմացու, պատրաստ վիճակում է գյուղտեխնիկան։ Եղանակային ամբարզված պայմանները եւ իհարկե հողօգտագործողների անտարբեր վերաբերմունքը պատճառ են հանդիսացել աշնանացային նախապատրաստական աշխատանքների դանդաղ ընթացքի։ 2016 թվականին ստացված բարձր բերքի իրացմանը ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Առավել եւս ԼՂ գյուղի գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ընդունման կետերում անսահմանափակ քանակությամբ շուկայականից բարձր գներով ընդունել է գարի, ծորեն, վճարելով տեղափոխման 20% ծախսեր, իսկ ներկա դրությամբ վարտավորությունների դիմաց դրամադրվում է դիզելային վառելիք, պարարտանյութ, մարում, հողի վարձավճարները։ Գյուղվարչության պետը նշեց, որ ներգրավելով ենթաշրջանային մասնագետներին համայնքների հողօգտագործողների հետ թեմատիկ բացատրական աշխատանքներ են տարվել աշնանացանը ժամանակին եւ բարձրորակ սերմացույով իրականացնելու համար։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մասնակցելու Նյու Յորքում հոկտեմբերի 10-ին մեկնարկող Հայաստան ներդրումային համաժողովին, որին հրավիրված են տնտեսության տարբեր ոլորտներ ներկայացնող առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, միջազգային ֆինանսական կառույցների ներկայացուցիչներ եւ շուրջ 100 միջազգային ներդրողներ։ Այցի շրջանակներում նախատեսված է նաեւ հանրապետության նախագահի երկկողմ հանդիպումներ։ 1992 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի քիմիական զորքերի կազմավորումը, իսկ 1996 թվականից ամեն տարի այս օրը Հայաստանում նշվում է քիմիական զորքերի օրը։ Քիմիական զորքերի հիմնական նշանակությունը բնակչության եւ թիկունքի օբյեկտների պաշտպանության կազմակերպումն է քիմիական վտանգից ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական ժամանակ։ Բացի քիմիական վերահսկողության իրականացման հետ կապված խնդիրներից, քիմիապես վտանգավոր օբյեկտների վթարների հետևանքների վերացումից ներկայումս քիմիական զորքերի ստորաբաժանումները նոր խնդիր ունեն՝ բնապահպանական աղետների հետևանքների վերացումը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանն այսօր մեկնարկել է Եվրոպայի ժողովրդավարական կուսակցության քաղաքական խմբի նիստով, որի ընթացքում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Ռոշան Ուզաևն ի ցույց է դրել իր երկրում տիրող տրամադրությունը, բարձրացնելով Հայաստանի Իսկանդերների հարցը։ Այս մասին ասել է վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Կարապետյանը, մանրամասնելով, որ Ադրբեջանցին Իսկանդերների արկայության վրա է հրավիրել Եվրոպայի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոուլի ուշադրությունը ուշադրությունը Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին տրվող աջակցության համատեքստում։ Մոսկվայում 4 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լևոն Հայրապետյանին 2 ամիս առաջ տեղափոխել են Մորդովիայի ինքնավար հանրապետության բանտ, որտեղ պայմանները շատ վատ են։ Այս մասին ասել է իրավապաշտպան Հայկազ Մակարյանը։ Բարերարի դուստեր Զարուհի Հայրապետյանն էլ նշել է, որ շարունակում է պայքարել հոր ազատության համար եւ ցանկանում է, որպեսզի օր առաջ նա ազատության մեջ լինի։ Վերջերս եմ հերախոսով խոսել նրա հետ։ Նա ասաց, որ ազատվելուց հետո պատրաստվում է վերադառնալ Արցախ եւ շարունակել բարեգ բարեգործություններ անել։ Չնայած ցաներ հոգեվիճակին նա միշտ կանգնած է Արցախի կողքին, ասել է Լևոն Հայրապետյանի դուստր Զարուհի Հայրապետյանը։ Մարզասերների համար Երևանի ծննդյան օրը մարդիկ հիասթափված դուրս եկան հանրապետական մարզադաշտից։ Այդ օրը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը ջախջախիչ 0-5 հաշվով պարտվեց Ռումինիայի ընտրանուն։ Հայաստանի ազգային հավաքականը աշխարհի առաջնության 2018-ի ընտրական փուլի 3-րդ տուրում վաղը հյուրընկալվելու է Լեհաստանին։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի մասնակից բռնցքամարտիկ Նարեկ Աբգարյանը պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացրել է իր առաջին մենամարտը։ Մոսկվայում տեղի ունեցած մենամարտում նա 4-րդ ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել ուզբեկ մրցակցին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։